اوه هنگی از وقت چم خو فیر عدم کم و دویر کرانشم از اره که خلط منو دست بکری بو خو فیر کرنا علمی هنگی مرو بده بیتا ويا درستي مروي دي علم شرعي تشيت ورب العالمين دي هذا الكار يا مروي كتو توفيق مروي ده مروي سر كفتي بيت الناف فير كرنا که ده فیر علمك درس فير بيت تشي جوا مروي الكتاب رب العالمين و قرآن را دست بكر کر و وبشتين يديش دست بكر جای اولی ما قرآن فيروز امر خفير كات ومعنى تو وعملي بيت كات يا دوية احرص على حفظ ما تيسر من صحيح سنة رسولي صلى الله عليه وسلم ملو فشت قرآن تبقى دست بيت كات خفيرة سنة بيعنبريك صلى الله عليه وسلم وخفيرة حديثة بيعنبري صلى الله عليه وسلم يصحيح بكات ومروف معنى وبزانيت مروف عملي بيبكات ومروف بركاتيش او هندت مروف شهد برکت و مروف شیان هبن بلا مروف برکت چو شکتی دانیه دی قرآنه ونياك كات فضله داتت درجه داتت اما مروف سنت پیغمبر صلی الله عليه وسلم حدیث پیغمبر صلی الله عليه وسلم برکت بشد که مروفی نشی ناشي برکتیش اما مروفتي بيخو فير كت وبتايبتي او حدیثت گره دای بن عقيدة مروفی با بیرو بارت مروفی با او واجب سرما سرهمو که چه میر بی چه جنبی تفيا خو فير كت چون هندك علم هاي هندك علم هاي شرعي سر همو كسكي واجبه سر همو كسكي مادام قشت يا سن البلوغ قشت يا سن تكليفه من يا عاقلوي يدرسته چو عيب تدانينا قل قشت سن البلوغ سر همو بصرمانكي واجبه چه مير بي چه جن بيت تفيا علمي فيركت او علمي قريدا بالعقيدة مرويفة او علمي قريدا بالعبادات مرويفة وكي نفيجة وكي روجيا وكي زكاة كمروف أهل زكاة بيت جنا وكي أحكامت بين فيجينا حيضا نفاسة أبد همو قوتيش بيته أفا ونيا ميرا تيا أحكام جنابتي بزانيت أفا همو واجب أسر مروفي حتى نو كمروفك واجتانا نزانيت و حتی نو که و احکام نزانید راستی اول مقصر است رجا قیامت بسیار هر ایک المده هیتا کرد هر ایک المده بسیار دل مهیتا کرد رجا قیامت رب عمش شفته حتی نو که نزانی دست نجا خوش تو شوی یام چه تشکید یان تحیات دی چه بیجم تحیات حتی نو که بر نکیه تا نو که عمر بیا بیا بیس سال بیا سیح سال نسانی تحیات بیجی شتو الله از بس تحیات لله عزانم آن از بس صلوات اه، دم مثل پیغمبری صلی الله علیه وسلم او تحیات و اواب اه، پیغمبری و مگودی صلی الله علیه وسلم چود بر نیه هفر رجا قیمت بسیار در مروی هیتا کرن چون رب العالمین قرآن دیگوت یما <coughs> فسألو أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون فاسألوا چه فعله فعل امر بوجوبه فعل امر بوجوبه قلتي هنگو بغو بسيارة علماء بكن بغو بسيارة يعني فا نابت عذر جهل ناف جي بصرمانا دا تو ناف بصرمانا دا بيتو دولتا تا دولتا كا اسلامي بيتو ناف بصرمانا دا بيتو تملا هبن و تتجيوير شارزاي ديني هبن و تو بغو بسيار نكي راستي اغا رجا قيامته بچون جهل و نظانين والله ربي من نظاني والله با من كاسي نقوت امن رب العالمين القرآن ده وتما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ودم تنظنيتي بخو بسيارة كيف كي بسيارة علماء كيف بسيارة وي كيف كي شارزا ده مروف فير ببيت برهندش هندش سرما همو کسی که واجبه ام خفیر چه بکنین پشت قرآنه خفیر سنتا پیغمبری بکنین و بتایبتی او سنتا گریدای بید عقیده مروی و عبادات مروی و اوشت روژانه مروف به سر چیت و سر واجبن و ام تیویا زانین او سر همو کسی که واجبه خفیر کرد منی او کسی روزا قیامت ما چه عذرنین بجهل و نزانینه هکه ام نزانین وبشتيم شاف لا رب العالمين بيجي والله من نزاني رب العالمين بيجتما چونيا دل تبورم ونيا تو عفو کری مادام تنزانيا نا رب العالمين بيجتتا تناف بسرمانا دبوي تبو بخو بسيار نذكر بيجي والله ما ملاي بو من يا رب العالمين من بو بوتا ناف قرآن ده فاسألوا أهل الذكر بو ما هر دوكاي هات يا قوتن بو ملاي هات يا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس أما أنا بس بجيو فلا بو ما سر سرملا واجب أبو خلقي چه دیار کن و سر خلکیش واجبه چه بکن؟ فسألو اهل الذکری سر واجبة بکن ملاد مقصر بن رجا قیامت بر پسیار من رب العالمین رجا قیامت کلیه جزای خوب دنمه و او خلکش مقصر بيدو و پسیار نکد اویش رجا قیامت بر پسیار رجا قیامت لانی رب العالمین دی پسیار لیه تکرن و اف جزای دلیه تبردتن بر هندش خدا نکتیبه گوتی پشت قرآنه واجب سر هر ای کلمه هم چه هم خفيرة سنة پیغمبر بكين صلى الله عليه وسلم حديث پیغمبر بكين صلى الله عليه وسلم وكتايبتي اوید گرداي بيت بعقيدة اه، ما با عبادات ما با اوی همون مسلمان کی واجب سر چه بکد؟ واجب سر بزانی واجب سر بزند اول نکه هاتیه داره اما یا خلیفیا که الهی ایویا ملاهی الهی اما نکه هاتیه داره اما اصل اول ما بسرمانه همو بسرمانه خوفیره چه بکرد و خب دین کرد. الدين كد أصلا مش متوكي تو اشاره إشارة زابی. ونیا یعنی صبح بسیار میره تا تکرنت فی همو زانی صبح بسیار ونیا یعنی احکامت تفاصیلت ونیا یعنی زکات تا تکرنت فی همو زانی ونیا و سر واجب نینه سر همو مسلمانه کی واجب نیه و سر هندک ونیا علما و ملا واجبن او واش تنم زانن اما اوشته گرنگی گریدای و عقیده مروی و نویجت مروی و ارکانت ایمانه و ارکانت اسلامه و اوه همو کسک دیگه چه کرد؟ همو کسک واجب سر بزانیت و خفیر کرد و من ذالکه <clears throat> ایکی الوا کتیبا خدا نه کتیب رحمت خدا لبید بریم ده حفظ عمدت الأحكام طبعا باكي نمونا اف هف كتابة باكي نمونا إناي بومه نخو خقل كتابة دیشید هین هين حدیث البيعنبري صلی الله و وسلم که امرو بکد اما چون که اوه یکی وقت با گلکت خدا نوه یه راوی چوی همو حدیث صحیح بخاری مسلمی دا این اینا داره و نه همو حدیث مثلا ما او حدیث توی کتبه دا عمدد الاحکام همو او نوید بخاری مسلمی دا هاتین غیر ودانه این اینا داره نیو یا تاتی ناسانایی کرن تاتی ناسانایی کرن بوی اوه قفیر کد قفر احکام شرعی که از آنید احکام نویجه چنه دست نویجه چنه زکات چنه اخونا به کتبایش چیه عمدت و چیه أحكامه أحكام فقهي أحكام فقهي نوف شريعتي ده من يبع عمدة عمده يعني شيء ها؟ آه عمده يعني اوه ونیا او چه همه مهمتره قاعده کلی بو مدینه نداره هر وکی اربعین نوویه امام نووی دانایی او حدیثت او چل حدیث ونیا آن چل چند حدیثت پیامبر صلی الله علیه و سلم کم کرین که همو چه همو دینه نیا قاعده و بناغت همو دین اسلام اتدهاتی ندیار کرن اویش خدا نکته پیبش و اف قاعده احکامت فقی همویت کرده دیار کرین همویت ناف کتب خدا که عمدت الاحکام او حدیثت بناغت احکام شرعینه که تا زانی و نیا تو اصل و مسئله بس و مسئله فقی هما زانی اصل و زانی اما نه تفاصیل اما اصل و هما دزانی یا رابی خدا نه کتبه اف کتبه داند بنده چون اول طلبت ویم نوه خدا که چیه عمدة الأحكام عبد الغني المقدسي وني أفا خدا نويا يرابي وقت طلبتي بسیار بكري قوتي هم حس كان بما عندك حديث بيعنبري صلى الله عليه وسلم كوم كي کو كتابك و دیار که دام بخو فايدة لوالقرين وبتا مرجع بما وقتی هم فوا حديث نفات خنين هم اصول چه بزانين صولة أحكام فقهي بناغيت أحكام فقهي هم قبل بما ديار بنو بصناي ببن ينوي رابو الناف <clears throat> صحيح بخاري ومسلمي دا هر دوك يد إنا إنا داري أو حديث البيغمبر صلى الله عليه وسلم يد ديار كريمانيا ويد شيء كريم برهده هكمرو في أف كتابة وخاند ومعنى وزاني وحديثة ببركن أبدا من شو بنو في شلهد ومنو في أصلا قد شيء بيد بناغه كي وني أحكام الفقهي خرد سر ريكا كي سر ريكا ونيا أهل الحديث يعني وقت تشتكي بيجي لب چه بيجي الدليل بيجي نهر هو بيجن نهر هو الله حلالة أبا حرامة أبا درستة أبا درسنية أبا سنة أبا بدعاء ند بيجي أبا حلالة چونكي بر فلان في پیامبری صلى الله علیه و سلم و اف حرام بر فلان حديث پیامبری الله علیه و سلم اف سنت بر فلان حديث پیامبری صلی الله علیه و سلم و بدعاء بدعه بر فلان حديث پیامبری الله عليه وسلم سلم و هر هو هموش تاکید بیجی دب چه دب دلیل و بجی اف کتابت هو ابت هاتی ندانان چه عمدت الاحکام بید چه هر کتاب کادی بید که علماء دانا بید و حدیثت به صلی اللہ پیدا هاد بنا کوم کرن و او حدیثت بما دیار کر هر سر نویجا و سر روجیا و سر زکات و سر حج <coughs> و هر که دیه بید ابت هاتی ندیار کرن حکم مرو وانه دست پیب کرد و وانه بخینی ده مروی چه بید؟ بو مروی ونیا ده تو تا علمك دل لالي پیدا بید که بناغه همو علم دید دی بوتا پیدا بید لالیوی و اصل علم شرعی دی تهبید اصل علمی تهبید وقتی تو بیجی و نیشتک اوه حلاله اوه حرامه اوه درسته اوه درسنیه دی بچه و بیجی همه بدليل بهكا خو حديث البريش نبيت اما ونيا توي زاني تحديثك وقال بي توفخوان دي وقت خو البيغمبري صلى الله عليه وسلم حديثك صحيحه یا فلان بابی دا ناف بحثی نویجت کرد بحثی روجیت کرد سروی اصلی تو ده چه دکی؟ تو ده فتوه خوده و ده حکم خوده جایی که الواوا هوا و ومن ذلك حفظ عمدت الاحكام طبعا هكا مروف برکت هوا <clears throat> هما باشتره یا هر اربعین امام نووي هر إكلوا کتبانه هبيت يا سي احرص على التركيز والثبات بشتا مروفي داس فكر خفیر قرآن وحديث پیامبری صلى الله عليه وسلم جيت توی يا رجبي سرهنده على ترکیزی تركيز یعنی یعنی او حديث تول جري تفرخيني تمعنوي زانی تبيا منيا تزاني كا بحثي چه تذكرن وقت تو خفير حديث پیامبری صلى الله عليه وسلم تبيا توی اها قال هبيد چون تركيز او تو فكرات هزراتات قلبي حديثه چه بید؟ يا حاضر بید اب حدیث بحثی شد کرد معناوی چیه شرح بخینی چون که اوش شرطه مروف تو رابی ونیا حديث صلی صلی الله عليه سلم بس بخینی اولاد خوش شرح ده دیکی بيت گله خلط یادا. هر کسی که بید کلال خوش شرح حديث پیامبر و سلم، الله عليه وسلم گل تتجلى یادا. خلاتي إلا تبى مروف وگره تبا بو شرح علماء چه شرح كين أبو حديث پیامبر صلی الله عليه و وسلم نه چونکه اول همه یک کفتی ند وخلت آن دا. وقتی حدیث ما قال بالپیامبر صلی الله علیه وسلم سلم و خواندی مرویلاری خورا شرح کریم یک کفتی نه خلطیه که بلکه کومه که یا لالی مروی پیداوی بو چونکی که بس ام حدیث ها چن چند حدیث دی بلکه پیامبریت گوت صلی الله علیه و سلم بلکه جرا و حدیث چرا آتی منسوخ یا منسوخه حدیث کدی پشتینگ پیامبری یا صلی الله علیه و سلم بل هنده چی جرا مروف نابید اعتماد سرخو البود شرحا چه؟ شرحا حدیثه إلا که مروف وگرت و بو چه؟ بو شرحا علما بو به حدیثه ونیا یعنی وقته و شرحا ونیا کتابت علما هاتینا شرح کردن نوکه و تی فتح الباری شرح صحیح بخاری آن شرحا امام نووي بو صحيح مسلميان هر شرح قديها بدنيا كعلماء شرح كربيت اف كتاب الحديثة افهم مروف إلا فقر تفوانا اتا فيرا شبيت فيرا شرح حديث بيعنبري صلى الله عليه وآله وسلم ونا شرحا ونيا ايكي كمشهور نبي تبچش مشهور نبي تبعلمي مشهور نبي دنيا كأبع عالمه شرح الوانا هي تبرقت ومروف بصمات بيخول شيار بي چونك جرهي ايك بتحديثة شرح كده حديث كبيعمبر صلى الله عليه وسلم قالك جماعة شرح كات نيا خفنوي قالك أخوشه أما كتب شيء سحكة شرحه وسحكة شرحه آه، ابن حجر الأسقلاني رحمة الله عليه بيت عبد عثمان فرقان قال لي كده دبيني ابن حجر شرحه كده تبشتكي بيجد وأبشتكي ديت بهني بهندي شرحه بينا يتبرد شو كأبنوكا مشهور نيا بче مشهور نيا عالم نيا كسي تزكيه وينا يتكلم ونیا مروره که چرا که با خلکیت بیجی تو ونیا و آخفنا با خلکیت که سر لفظونی آن سر انترنت آن سرش دکه او شرح الوانه نه تولدت شرح دل کیه تولدتن دلوه تولدت ونیا او علماء درستی أهل العلم بن و وشرحه شكر بيت شرح حدیث پیامبری كذي صلى الله و علیه آله عليه وآله وسلم والثبات بحيث لا تأخذ العلم نتفا من هذا شيء ومن هذا شيء بجد نابت مروف وقت خفير علم كات نابيت مروف آه، علم شرعي وقرآن وسنة پیامبری صلى الله عليه وسلم وحديث و صلى الله عليه وسلم رابط شبكت هر بيشكل علمكي ولگرید بي هنده شبكت بين التفاصيل توي بخنيد بي هنده تفسير آيات بخنيد بي هنده شرح حديث پیامبری بخنيد صلى الله عليه وسلم سلم نه رابط ونیا التفسیر دوسی آیات والحديث دوسي حديثك وبين تدريه وبشتنجي بشتى فقه عندك فقه بخنيد وبشتنجي بشتى أصول فقه عندك أصول فقه بخنيد علوم الحديث عندك بخنيد علم الجرح والتعديل عندك بخنيد هر ايكي عندك بخنيد وشل واش درستي وكاملي نخنيد هر ايكي شل بكت نتفن نتف يعني چيه هنا ده ايكي شو ده ونيا أز بخود شم والله يا ونيا فلان آه، سورة قلق أخوشة دي بخود تفسير ويخينم ويدي شامد إهمالك هف حديثة ونيا قلقت خوشن دچم شرح واخینم و یادی شما ده اهمال کم اف باب فقهی گلگ حوشه دچم بخوخینم و ده خفیر کم و یادی شما ده اهمال کم و اف اصول فقه اف اف بابتا گلگت خوشن دچم خینم و یادی همه ده ده اهمال کرن اف برهنده بیش دفعه مروف ده چه هد تو بس وانه خینی هر علمه که بیشه گرخینی و لب گره ده بیت سبب هنده تو همه چه لب اخیری همه پیلی همه دهلی چه شکل دنیا همه دهدی بو همه دهدی چونگی تا چل واب درستی نخواند نه تا تفسیر درستی بخواند نه تا حدیث پیامبری صلی درستی خواند نه تا فقه درستی خواند نه علوم الحدیث درستی خواند. نه اصول فقه درستی خوند. تا هر ایکی پیچه که درخینی پشتینگی در که بدونی هر ایکی هزارات کتاب استهادی نتعلیف کردن حتی مروف شارزار بدونی چند ساله حتی تو و علمانه همه بخینی و پیچه که مجهول الله وزوره ده، همه چیه کی همه دهیلی بر هنده مروف اوه خوفیره علم کرد تیویا صبره و تحملک و گلک و زور هبید تیویا پیچ پیچه دست بیب کرد منیا پیچ پیچه دست بیب کرد تفسیر را الحدیث پیغمبری صلی الله علیه وسلم ایو را دست بیب کرد منیا او پشتینگی چه لیب کرد پشتینگی دیگه راب چید پیچ پیچه هو دست بیب کرد اما هر ای تو چی هنده که لیبینیا داره و او دید دل تبیت و دی زوقی تبیت و لازم خفیر اوکم و اویش ده خفیر اوکم و نیا دبینی جارع اولی اوی خفیر عالم کردونی هنده که این تلالی سیده تیوا و نه همانی شما دایمشه سیده هنده درس با مدانی همو تنها نابی تهی وقت تایید همو چی کرن همو هیلا بو چونگی بالا خود چی کرد بالا خود گران کرد یعنی و علمش هو ناهد إلا بید بچي بيت إلا راحتی بید بيت إلا تبقى بيش بيش بید هف علماء تو مشهور بینو بین علما ونیا چه نبین علما کسب شبک و كنابي نبیه کسب حیوک نبیه همو حتی سر مرنش همه چی کری؟ همه طلب العلماء کری حتی سر مرنش هنگی نوه واهوی بلاوه بی ونیا و یه فیر افهمه بی حتی سر مرنه جا هر ایکی هبید هش ونیا تابعی ها بگره اتباع و تابعی ها بگره حتی عالم بیتو و بیت عالم و و ناو و دنگوی بلاوه بوی تو کتاب هبن لای گله گله که خود شده گری گله گله که خود مادی کری و هم همو زانه بلکه اون قصه توایت ها غالبین گله کلوا کنگی یه فیر علم بین پشتی چل سالیه پشتی پینجه سالیه پشتی شیر سالیه هنگی یه فیر بین هنگی خو فیر علم کری ونیا بس یه چی کری یه مادی کری سالا ایک العلماء های مشوره بجيت بچه خوف بجید هندي خوفات کرد چو ده نده به چید تشيد و نیا پشتینگی دا بجت والله از چه فیر نابم مهم واس اینا و تی چونکی زحمت افعل ما و از فیر نحو نابم دیما روش اگه سبب چه راب و چو و بردمان بسر عمیر کلا میر دید دیت یه چتکی دزده و نیا چتکی گرانه و به ماستره یه بد جه اکی سر تخید یا نشد و تکوی تخواری و تدفخاری جرگادی یه بتر سری و جارا کدی یاد که ویتو تیتا خواهد جرگادی سه جارا چارا پنجا مهم و چه نکرد تنازل نکرد هرچو هر دا که ویتو دوهی تخاره او چه هر گردی و هر دایت بتر سری حتی جرگی چه نکری جرگی بر جرگی بر ویش وقتی اول دیتی اینکه که او بو چه بو درس بوی بو درس گوتیم الله ایش بلا خول چه بنا کم؟ ایش بلا خول این لات ویش وکی وکل میدی چکم تیو فیر ببن تیو فیر و آخری بو چه نیا بو یک العلماء نحوه جا هر هو هر هو حس کرد فیر علم ببید و فیر علم شرعی ببید تیا چه بکرد تیا پیچ پیچه دست بکرد و اولی ونیا بناغت علم شرعی را دست بکرد که قرآن حدیث پیامبری نسال الله علیه وسلم هیلا را دست بکرد پیچ پیچه و نیا او او دی پیچه بینوی همو کسی که ولگرتنا و همو وکی ایک نیه برکرنا همو کسی که وکی ایک نیه همو کسی که وکی ایک نیه هر ایک دی برکرنا خودی تیگهشنا خودی شارزا خود دی خو فیر کرد و نیا بس دی بردوان بید و توکل خود اختصار رب العالمینی پشت خوب خودی گرم کرد رب العالمینش دی چلی کرد ومن يتوكل على الله فهو حسبه طبعا دو مروفي دركت علمي بكتبه يا مروفي أو مروف سببه ده بخو گيري تبر سبب الدرس و مروف ده خو ماندي كت أو هن ماندي بينا مروفي بيشت بيت و يا ديكاشونيا مروف ده دعا كت وهي في رب العالمين هنيت حب رب العالمين شونيا مروفي بردنايا تو ده هالكوريا مروفي كت وحتى خودش بركت نه اختناف في علمي ده أو مروف خفيل كتو وبركت نه اختناف تيجي هشنا مروفي ده مروف چجرا چه نهايت چجرا فيتنا إلا تبي رب العالمين هارو كاري أمروي بهند أم همون فيجد إياك نعبد وإياك نستعين جيان رب خود أم عبادتي بتبتنيت كين وداخاز هارو كاري تد كين تو هارو كاري ما بلك أمشين عبادتي بكين جعفش عبادته تشك تدانية ايك العبادات الجلك بقدره خفير كرنا علمي وطلب العلم ايك العبادات الجلك بقدره تبيا أم داخاز هارو كاري الكيب كين رب العالمين بكين نعم ده سبر خبردين يا خلته شركة دانية خلتيا غلق موازنة ونعم رابين بارخ وغلق غلق رانيش كين زياتر طاقات وشيان المروفي أفاش يخلتا ونيا أو كامروفي چم بيشت بید مروف هند رابط ونيا سببا قريت کد و ودي دخاز رب که رب العالمین هارو کاری كاريا مروفي كت وبركات مروفي بيخت لأن هذا يضيع وقتك بشكل تجراب ويتهر علمك هندك تنه بخو ليگرتو تخو فير بس اول دي وقت تا چرا كد وقتا كي زور دل تبت و يشتت ذهنك و دي هزراتش چرا كد دي بربلا بيد دي همو تيكل بيد فقه هد گل تفسيري گل حديثي گل اصول فقه گل علوم الحديث همو يتيكل خود نظاف مثلا نظام من علوم الحديث خوان دي بجان اصول فقه خوان دي نشتكي ويا هاي بس يوم تيكل بيد هي سببك هي چيه سببك كمروي گلك فكرة خواندن و گلك علم ونیا همو اینا هم گرک کم کردن فکر را اول هول مروف و هنده تیب یا مروف چل کرد یا ایک ایک بخنید حتی یکی شارزاد بید تفسیر قرآن تو شارزاد بوی تو او چطر ناف تفسیر دا ده معلومات سر هبون هنگی ده چیه چه؟ هنگی ده چیه حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم او هر هو تیب یا هو بشتین اخو مروف ده وقتا که گلک زور بد و مروف ده چه دهیتش بشتینگی؟ همو در مروفی چه دهیت؟ همو در مروفی تهکل بید يا شارة ابدأ بصغار الكتب بشت وقت دست بكي دست بعلم شرعي كي تجا دست بكي الكتابة كتشكاه يعني ناشي يك هل شبخيني فتح الباري فتح الباري شرح صحيح البخارية تجيب إلى مجلدا تبجي والله عزيك هل شما بيخينم ونيت تناشي بخيني دلتو قلق قلق مجلدك داخيني بشتيني همي دهيلي میشه ای ایوز نشد مجلد خلاص نکریه یعنی عوض ده مجلد ده یازده مجلد از کیر خلاص کن ده همه دنیا بره ده هیری بر هنده تیوی چرا دست بکی؟ نیام کتابت کشکه اجا عمدت الاحکام او بیگوتی اربعین نوویه ادناف عقیده دا ونیا یعنی اصول ثلاثه یا و او کتابت ونیا هاتی نچه کرن بو عقیده کشکه اوانه مروفی هی وراده چه دیکت؟ هیو را دست پیکد و کتابانه را دست پیکد هر کسی که هات خفیر علم شرعی بکد هات خفیر قرآن کد خفیر سنت کد دیویا چه بو بیت دست بکرن ونیا کتابت کچکه یعنی یکی هات ونیا جدو الله حس کم فیر قرآن ببن ده همو گفت نکن لالی ما وقتی فیر قرآن کن کی را دست بکن جزی عما را بود دست بکن ونیا یعنی دست بکن قل عوض برب الناس قل عوض برب الفلا قل هو الله حد همو گفت سورتت کچکه حتی وافر بید پشتینگی پیچ پیچه پیچ پیچه پیچ پیچه حتی جزی همه خلاص کرد پشتینگی ونیا دست صورت چی کرد؟ صورت المازن کرد جهر هو علم شرعیش همو تیویا هو بیت دست فکر همو علم تیویا هی را بیت دست فکر چونکه همو زانه که تبرا صورت البقره بوی کسی ده گلکا چی بید؟ گلکا بزحمت بید اما هکل وا صورتت کچکر را دست کرد ده بسانایی بید نیا پیچ پیچه دو بسانایی بید و نیا حتی همو بسانایی که بید و هر هو و نیا علم شرعیش تفسیر ونی عودی تفسیره که دف یکی که تفسیره گا چه بید؟ یا کرد بید یعنی تفسیر ابن کثیر یا دریجه یعنی تفسیر طبری یا چیه؟ یا دریجه یا زوره اوه هیورانایت دست بکرم. تفسیر قرطبی یا زوره اوه همو اوه تفسیران ونیا که گلک دریج نزوره اما تفسیر ونیا تفسیرک دبوهیت او کرن تفسیر امام سعدی رحمت خدا لبیدونیا تفسیرک چیه؟ یا کرته گله کادرش نیا بسانه دهه ده نیشه ده و نیا و وقت نید دمرو ویونیا در کفیت یا بسانه پشت اینگی پیش بچه و نیا دمرو شته تفسیر چه؟ تفسیر درشتر و ید ماستر بر هنده یگوتی ابدأ بصغار الكتبی همون گوه مرفتی بیا هیوه را نسید کرد او كتابات صغار يعني تشكنا بيد على مكيجلك زورة بهاي اصول دینی الديني بكيته هاي بس كتابك تشنا كتابك تشكنا وتكرتها و تأملها جیدا نه اوزرا خود داب تو رابی ونیا او اربعین نووی بخینیا امام نووی ونیا که چند شرح علما نه نبا شرح که دو سه شرح که سر که سر و بخینه ونیا ریاض صالحین ونیا خفیر که شرح علما سر بخینه ثم انتقل الى ما فوقها پشت انگلیسی یا سر ویده یعنی وقتی اربعین نووی خان پشتینگی ده چیه چه؟ ریاض صالحینه یعنی ریاض صالحین زورتره و ماستر چه؟ ماستر اربعین نوویه و هر هو و اوی شوانیه اغلب جره علماء چه داناین؟ علماء جدول داناین که مروف چه کتاب ونیه دست بگته به کچکه و پشتینگی ده سرکفتی یا ماستر یا زورتر یا زورتر اهو حتی تحصیل على العلم شيئا فشيئا بجهود مروف علم الشرعي والجريد بيش بيشه بيش بيشه مروف والجريد على وجه يرسخ في قلبك يعني هود الناف دل تدا بعيد بيت ودي جيخوكة الناف دا وتطمئن إليه نفسك ودي لتاش ونيا ذهن هنده دي خوش بيت في علم دي خوش بيت ودي تو قناعات تبيت كتوية فيرة چي بي فيرا علمك شرعي بي اما هكا مروفي ونياك هالكتابة موازن دست فكر مروف ده که گران سر مرودی وقتا که زور مروف خوبت و گلگ جاراش مروف چی چه کرد؟ مروف همه ده هلی بر هنده هر که حس کد فیر علم شرعی تیویا چه بیده دست بکرن؟ تیویا وا کتیبا بیده دست بکرن منیه او کتاب علماء دن منیه کچکه بیت مختصر یت کچکه هاتی ندانان که اغلب جاراش او کتبت هاتی ندانان او بومچه چه ده هاتی گوتن اصولا قواعدا منیه بناغه دینیه أربعين نووي بناغيت همو نوف دينية تدهين عمدة الأحكام بناغيت فقه همو قواعد فقهية تدهين يعني أصول الثلاثة بناغيت شنا بناغيت عقيدين هاو أهو نیا کتابت كشكنا كيم يتدهات بوده اما وکیلی چه چه دهاتی نبودن نیا قواعد اصولا هم گفت قواعد اصول يعني تو بوانه ود گریه با چتی سروانه تی ده آوا کردن هکت اوه هبن یدید همو چه همه ده بتب صانعي بن اگه تعفن بن تيدي هف نشد بشوده وكي مرو وكي وني هكا بناغي بخوني ندانت يدي هر بلا چه كت و جوان كت و او كت هر ده چله هك ده حرفي تو ناميدید اوش هكا اف قواعد هبن صبح ده بتيدي بصانعي كبن او چه دي او تفاصيل دي شريعتي وحده دخيني ده بتب صانعي كبن هكا مروفي افن بن بلا هر هبن ونيا چه فايده تنادن صبح راحت یک ده دو كلمه بتكاد تا چله تسرب ديت فتنة بات بوشنگی تا چه نخواندیه؟ تا قواعد علم شرعی لالینیه تا اصول لالینیه تا بناغی علم شرعی لالینیه دو آفناده بودکت ونیا برا حتی لسره چه بده بیشم الله و مروفه که حقا بگه درسته ویدی کبی اما اکا مروفه قواعد و اصول دینی خواندن و بناغی دینی خواندن اما مروفه ونیا کس نشد مروفه سره بد کس نشد مروفه ونیا دو آخفنا مروفه بو مروفه بکت و مروفه فتنه بچی چوشته و تأثیر مروفه ناکت نه بالعکس هنگی اصل دين مروفية چيه؟ یه قائم بیت و پید بیت نافت المروفية ده وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين